buddhismae, instruoi cae depressio. En decembro du mil dudec du publicigis curiosa medicina esploro veninta el Tailando. Gi esas interesa ne pro definitiva e cae radicala il trovoi relate al depressio cae homa menso, sed pro la eticae cae filosofiae consideroi quiuen gi presentas. Temas pri la jena demando, ciu la buddhismai instruoi protectas contra o depresio? Comence la autoro starigas pensigan comparon. En occidentai medicinae rondoi, sciencistoi non tempe tre attentas pri la valoro de la tiel nomata meditado per plena attento, mindfulness, in la angla lingvo. Cai reconas gian efficetson ie diversei mensei perturbigioi. En Asiae landoi, buddhistoi recomendas la practicadon de la quin instruoi de buddhismo. Ne murdi, ne steli, ne practici sexan fi conduton, ne el diri fi intensain mensogoin, ne usi toxain substanzoin. Ciu ancao la buddhismai recomendoi estas efficai por la mensa funcciado? Existas homoi ciui estas pli neurosemai, nome pli sentemai alla strecai vivo situazioi, quasi au cetiui malfacilei situatioi atingus ilin pli forte cae suferige ol aliaen personoen. Ili estas pli inclinae al depresio lau longe de sia vivo. Cetiu neurose mezzo povas esti mildigata se tiei homoi practicadas sintenoen favoraen al memfido, conscian internan resisto povon, senton de iustezo cae religiaen credoin. En la buddhisma disciplino, oni aparte valorigas la senton de iustezo. Esploristoi iam antaue observis che practicantoi de la quin instruoi generale giuas pli bonan sanon ol ne practicantoi. Oni do decidis esplori, ciù tia practicado influas la mensan sanon. Oni arigis centoen da homoi inter la dec oca cae septec dua agioiaroi, sen mens malsanoi, el cui tric varonoi estis virinoi. Il respondis facan demandaron, prescau ciui estis budhanoi. En la statisticae analisoi, one remarcis influon de factoroi kiel sexo, agio, cae geedza stato. Ciam oni forigis tiuin influoin il la calculoi, farigis tutte clare che alt gradai practicantoi de la quin instruoi montres grandain differenzoin relate la neurosemetson cae inclinon al depressio, compare cun malalt gradai practicantoi. La studo indicas probablan protecton pro la plenumado de tiui instruoi. La autore commentis che tia etica voio definas conduto in basita in sur mem amo kai affablezzo antau aliae homoi. Cae postulas mem efficetson por atingi tion, cio shaine protectas la mensan funciadon. Compreneble, ciel dirite supre, la psichiatriae concludoi de citiu studajo certe conducas al multae duboi cae demandoi. Oni devas plenumi multain alien testoin cae esploroin antau ol accepti ilin plene, char neurose mezzo, depressio, cae aliai mensai factoroi estas tre complexae cae subjectivae fenomenoi. Tamen, citiu esploro havas la valoron starigi du gravain punctoin. Estas necesse reemfasi la valoron de homa etico in la moderna mondo. Estas necesse consideri la antiquaen tradiciaen instruoen kiel ancorau validaen elementoen por felicio cae sano.